fer. Oh, yeah. Eie, eie. Radiotrama.cat La ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 501 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a l'edició 501 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya a la taula. El primer a ser presentat, el nostre reverendo Teclas, el nostre Ricky. Què passa, guapo? Com estàs? Ei, què passa? Aquí amb el to més baix, no?, que l'última sí, vegada. Sí, bastant, bastant més baix. <laughs> Estem aquí tancadets a la cova, només som tres avui, bueno... Fa un dia així tot, tot pioc, però bueno, però bé, bé, intentarem salvar. Portarem tema zarranga, no segur. I tant. A la seva banda, un altre que no ens fa agrada que falli mai, un tiro fijo, una, una de les ànimes del Pim Pam Pum, directe des de Sant Jaume de Ses Oliveres, però en denominació d'origen barberà, el nostre estimat Manolo. Què passa, Aken? Què tal, família? Bona tarda. Bona tarda. Doncs avui amb una miqueta de veu de, de moc, perquè hem començat la tardor, l'últim dia que ens vam veure encara era estiu. Sí, ho encara semblava. Era estiu, ho semblava, no? Però oficialment encara, sí, sí, encara era. ho era i ara ja és tardor, però però seguim, seguim, 501. I tant, i tant. sí. Eh, les compis ho, ho diuen perquè totes eh, encara tenim a la retina aquest programa 500 tan xulo que, que vam poder fer aquí a, a la vora de, de Can Capablanca, amb, amb les Santes, la família Fracàs, Sectum Insert Show, que ens van, ens van donar el que volíem, un festivalaco, clar que sí. sí. I, i bueno, molt contentes de, de, de tota la participació de, de tota la gent que va venir, la gent que va eh, currar-se els torns de barra, la gent que es va currar eh, tot el tema del tècnic de so, el Pau, l'Estefa i el Pujastre fent de, fent de regidores d'escenari i, i, i més coses. Quin currazo es van pegar. També. La gent de, de Can Capa que ens va fer el sopar i el dinar. Bueno, la veritat és que va ser un dia molt, molt intens, molt guapo. Vam viure el 100% o el, o el 300% i, i, bueno, i ho tenim a la retina. Avui mateix ha sortit el, el post que anuncia el programa i a Instagram amb una sèrie d'imatges superguapes de la, de la Roger que, ai, de la Roser, perdó, que ens va fer, ens va fer un, un, un, un reportatge, un reportatge que espectacular. espectacular. Sí, sí. La veritat és que espectacular com treballa la, la Roser. I, i vam acabar molt contentes i bueno, la veritat és que també teníem ganes de tornar a fer això que deia el Ricky, no? d'estar aquí a la cova i, i, i fer programa entre nosaltres, que tant ens agrada. Avui, però, és un dia que, que ens agafa una miqueta amb el peu canviat per tot el que ens ha passat en els darrers dies, amb tot el que ha passat a València, i bueno, encara estem amb el cor eh, encongit i, i indignades. Així que, que intentarem... Ha passat 10 dies, eh? eh. Eh que sí? Sí. Sí, sí, sí. Passa volant el temps que... Passa volant, però... Allò però clar, és... no, allò, allà estan tancats el, el, el dia després encara. Sí, sí, sí, allò segueix sent un, un camp de guerra. Bueno, anem amb la dedicatòria, que no pot ser d'una altra forma. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a les afectades per la dana i el mal govern. A continuació us llegirem el manifest que ha sortit des de l'esquerra independentista. Són responsables de les nostres morts. Cinc dies abans de l'arribada de la Dana al País Valencià, l'Agència Estatal de Meteorologia ja havia informat de la previsible virulència d'aquest fenomen meteorològic. Però el govern de la Generalitat Valenciana, liderat pel PP i Carlos Mazón, va decidir no avisar la població valenciana perquè es quedés a casa i salvés la vida. Van prioritzar no interrompre l'activitat productiva i comercial. Van prioritzar els beneficis econòmics per sobre de la vida. El mateix matí de la catàstrofe, Carlos Mazón va informar que no hi havia alerta hidrològica i que el, que el temporal disminuiria a les 6 de la tarda. No va ser fins al mateix dimarts a les 9 de la nit que Mazón va compareixer davant dels mitjans, explicant la gravetat del temporal. No obstant, en aquell mateix moment, la catàstrofe ja era una realitat per a milers de persones que es trobaven intentant sobreviure enmig de carrers inundats, atrapades als seus cotxes o llocs de treball, esperant el rescat dels serveis d'emergència. Uns serveis d'emergència que no van rebre cap avís especial per part del govern del PP, el mateix govern que va trigar 72 hores en acceptar l'ajuda d'altres serveis d'urgència com els bombers de Catalunya, Navarra Esquerra, entre d'altres, els que havia rebutjat en un primer moment. El, el mateix govern inepte, negligent i criminal que ara mateix prohibeix l'entrada de persones voluntàries a diferents municipis afectats, on encara no, hi ha, no ha arribat cap ajuda institucional i on encara no tenen ni llum, ni aigua, ni aliments i intenten sobreviure entre la runa i el fang. Sabem que moltes de les morts eren evitables i tenim clar que els responsables directes d'aquesta situació imprudent, negligent i criminal. Per això, exigim la dimissió immediata de Carlos Mazón i del govern del PP. Per ometre i ocultar informació posant en risc a la ciutadania i fent una gestió nefasta de la catàstrofe per prioritzar els beneficis econòmics a la vida de les treballadores. Per haver retallat serveis d'emergència i altres serveis públics que podrien haver, eh, haver reduït da els danys d'aquesta catàstrofe, entre altres qüestions perquè els semblava prioritari destinar més pressupost públic a promoure festes taurines i espanyolitzadores que a protegir les vides de la classe treballadora. Per negacionistes del canvi climàtic i per destruir el territori a base de projectes especulatius, negligint en la seva obligació de preveure mesures per pal·liar els danys de fenòmens meteorològics extrems, que la comunitat científica fa temps que avisa que seran cada cop més freqüents. No obstant, el PP i Mazón no són els únics responsables. El govern estatal de PSOE i Sumar tampoc no va intervenir ni prendre cap mesura per reduir o aturar aquesta tragèdia. A més, no podem obviar que el model econòmic del PSOE és el mateix que el del PP. Retallades dels serveis públics, infrafinançament al País Valencià i un model destructiu del territori que ha contribuït a aguditzar aquest nivell de destrossa davant d'un fenomen natural d'aquestes característiques. Per últim, també volem assenyalar com a responsables els empresaris, com la patronal de Roig, que malgrat l'alerta d'emergència van obligar els seus treballadors a assistir i mantenir-se en els seus llocs de feina. Els beneficis econòmics de cap empresa no poden passar per davant de la vida de les treballadores. Aquesta desgràcia està fent evident la necessitat d'organitzar-nos i de teixir xarxes comunitàries de suport mutu. I és per això que són moltes arreu del territori organitzades per donar resposta allà on els governs no han arribat. I són moltes les que estem sortint als carrers i seguirem sortint per assenyalar els responsables de les morts al País Valencià, de les nostres morts, les morts de la classe treballadora perquè estem fartes de pagar les conseqüències del capitalisme voràs que ens explota, ens ofega i ens mata cada dia. Són moltes les que diem prou. Prou al negacionisme climàtic, prou a la privatització dels serveis públics, prou de seguir prioritzant els beneficis dels rics a costa de la misèria i la mort de la classe treballadora. Aquests dies s'està fent encara més evident que quan aquest sistema extremadament desigual, injust i violent falla, sols el poble salva el poble. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport i solidaritat cap a les afectades per la dana i el mal govern. Seguiu les mobilitzacions arreu del país des de arroba d'Anna i resposta.cat. Bé, era, era inevitable la... Sí, no podíem dedicar el programa a una altra cosa Exacte. que no... Sí, la veritat és que eh, ha sigut com un xoc a nivell social eh, la canalla a les escoles, a escoles catalanes, a la meva escola la canalla preguntant-me per coses de, de València, o sigui, és una cosa com, com quan va venir la pandèmia que tothom parlava d'una sola mateixa cosa, mm. doncs ara ha passat amb, amb això i és, és, és la veritat el, el tema que, que està en boca de tothom i que, i que tothom està seguint i mm -hmm. bueno, la veritat és que és una puta catàstrofe tan, és una tan puta catàstrofe com... i, i ojo perquè anem cap aquí o sigui... sí, sí Mm, a la resta de pobles de Catalunya i d'arreu no hi han sistemes d'emergència preparats per, per catàstrofes així. Sí, sí. I amb el canvi climàtic que el tenim a sobre, ja cada cop és més evident que, que, és, mm. que això va a saco. Ja estem passant de l'1,5 que, que era el llindar de que temperatura. Que no, sí. Un grau i mig més que, que no sé quan, però que, bueno, que era un llindar que els experts havien posat com que, que no es podia passar. De, i... És respecte a l'inici de la industri industrialització, de quan van començar a emetre Correcte. els gasos sí, sí. I, i del petroli i tot això, mm. des d'aquell punt fins ara... Un i mig. Un grau i mig a, a nivell planetari. I s'està anant el món a la merda per, per segons. Sí, i tot i així surt eh, Donald Trump de president Correcte. del govern dels, dels Estats Units, Correcte. que també és un nou regal per la, per la humanitat, això, parlant sí. de, de coses que són una puta merda, sí. eh, i del negacionisme climàtic i tot això, pues, pues cap allà anem, efectivament, amb, amb sí. aquesta gent allà movent els fils. De moment estem perdent, però, però només de moment. Què, anem amb una mica de música anem, combativa? Anem, anem a aixecar-ho això, va. Vinga, va. Però jo, jo no ho aixecaré massa perquè porto una, una cançó enrabiada, una cançó des de València, una cançó de, del So, que no els presentarem. Només dir-vos que és un tema que surt del seu Tempestes venen del sud del 2014 i és un tema que segur que coneixereu totis, que es diu Corbelles. Arranca el pim-pam-pum. I estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perc drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, rega la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pa i les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es comerà, han trobat la manera, han olorat la sang i ara elefante fa fam la fera. Les lleis ja no són lleis i sempre fallen. El rei ja no és el rei si el cap li tallen. Vinguen les armes als meus, plouen les pedres. El poble salva el poble d'eixos putos merdes. I saludant al nou segle. Trenquen el guió i les regles. I una cosa, si veniu en col d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat. Tempestes venen del sud, són encorbelles que tallen la boira i creix una flor al mur. Vols ser futur presentes memorias. Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinat ja no tindre de dret a guanyar mai, han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu conscient de la seva força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos, portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivícese, que el poble mare més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. Cochabamba, Chiapas, High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos. Paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que de deuríem no olvidar contra tota autoritat. Barra de ferro al cap. Tempestes venen del sud. Són en corbelles que tallen la boira. I que creix una flor al mur. Vols ser futur és present, és serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten ni suportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbària, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre, que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud. presentes. Eranzó des del País Valencià i aquest Corbelles de, de l'LP Tempestes venen del sud del 2014. Així ha començat el, el pim-pam-pum, una miqueta enrabiades, però, però segur que, que ens en sortirem. Ara el, el següent tema, el tira mestre Tecles, que, que, que portes per, per obrir foc? Jo he pujar el to, però ja. Ja, s'ha acabat el broqui. Aquest dissabte me'n vaig a un bolazo que flipes. I per celebrar-ho, ho he volgut celebrar amb totes vosaltres i porto són sis grups, són sis rondes, porto una de cada. I el, i el festival que vas m'imagino que no és, de, no és de flamenc. No, no precisament, no, no. precisament. Ja ho anireu veient. Eh, mireu, la més tranquil·la que porto és... Cúmbia és aquesta, és eh, un Matando Gratis des de Madrid. Uh, bueno. Banda mitiquíssima, jo això ho escoltava... Fa molts anys. Ho escoltava quan era adolescent i... O sigui, ja anireu veient que hi han grups encara més mítics que Matando Gratis o Salvate si puedes, que, spoiler, també, també, hi ha. també, hi són, també hi són, que és una altra banda que jo escoltava quan era adolescent. N'hi ha altres que són igual o més mítiques, però que jo no, per lo que sigui, en aquella època no, no els coneixia o no ho escoltava. Per tant, Matando Gratis i Salvate si puedes, per mi són... Joder, quan els vaig veure junts, que jo pensava que ja entre que ho havien deixat o que no els veuria mai més, o, perquè uns són de Madrid, els altres són bascos i, i joder, són dels anys 80 o, o 90, o sigui, aquesta gent ja no... Ho portes un programazo, eh, Ho porto un programazo que no, que no, no sé ni com posar-m'hi. Mare meva. La qüestió és que estan mirant a veure quines havien sonat i quines no, i hi ha a, a, aquest temacle extret del seu No te hagas líos del 1992, que crec que era el seu primer, el seu primer disc, Y es la canción Un bonito sueño. ¡Somi! Ui, ui, ui, que ens ha pillat el toro aquí escoltant Matando Gràtics. L'Isma ha anat a per birres, nosaltres aquí fem petar la xerrada i s'acaba la cançó. Buah, quins records, eh? Quins records... És que hi ha aquesta veu, no? El, el so és com tot algo que ens... Et transporta sí. directament a... als anys 90 i poc. Aquesta gent ha, ha tret més discos, eh? En tenen l'últim, és del 2021. Jo em vaig quedar sí. als crec que els tres primers són els que tinc més controlats, però, joder, aquests han seguit. Sí, em sembla que estan amb, amb potencial hardcore, diria. Perquè jo els segueixo per xarxes al, al potencial hardcore i sempre estan allà, avui venen dels ah, Matando ah, sí, eh? Gratis, no sé què, i sempre els veus allà els... Pues això, bandes mítiques que de sota els hi veus al Geto i dius, mira, ah. encara estan vius. <laughs> <laughs> Molt bé, i tu, tu què, de primera ronda, què portes? Jo absolutament canvi de registre, però total, o sigui, avui el, el Ricky me les fotrà doblades, o sigui, això serà un, Se viene. un zasca total, a més, jo avui no, no despentinaré gaire, Lluís m'ha dit Així el mateix, que... que avui venia tranquil. Sí. Diu, pues jo, jo us cobreixo la vostra part, companys, no passa res. Bien, bien, bien. bien. Sempre atén, eh, el Riqui. què, bueno, què, cap on vas? Ara us porto una banda que he descobert eh, tinc zero informació. Eh, és, es diuen Acció de Sanac. Eh, jo diria que són de Xile, més que res perquè la gent que els segueix a les xarxes són col·legues meus i són de Xile, llavors per, sí, per... per cercania diria que són de Xile. Possiblement. Eh, la cançó en concret que us porto es diu... Mm, Seguimos se, en se, movimiento. Seguimos en movimiento i venen a, amb una col·laboració de la Flor del Caos, eh, que tampoc tinc cap informació d'aquesta persona, però té una veu però... Mm, que m'agrada I, i tenen un estil curiós així, és com un rap però com amb una base una mica eh, com ho diria eh, cum, no, cumbia no, no sé, des, eh, després ho, ho, ho parlem, però amb una lletra molt combativa d'aquestes de... I és de, música en directe de, o són bases? De Xile, no, no, és, és, és, és una base, hi ha, hi ha diverses veus i, bueno, i una mica pues, la lletra és de, pues, de cremar coses i, bueno. i liar la part d'aquestes coses que ens agraden, o sigui que tot bé. Fot-li. patrón, método de manipulación, con un estado opresor, mejorando esclavización para que te sientas contento. Y nosotras. Loco y al Paco lo derroto. Tienen miedo del tornado y del terremoto. Con hechiza los enfoco y bam, bam, los enfoco y bam, no lo esperarán. Este plan viene desde la oscuridad. Los enfoco y bam, no lo esperarán. Este plan viene desde la oscuridad. Saca tu fiereza, busca tu destreza, tu instinto es parte de la naturaleza basura Respiramos el odio y vivimos la violencia Y ponte ready, ponte lista para la acción Que este no es un juego, queremos su aniquilación Que salpique la sangre por toda la nación Venganza y coraje nos bombea el corazón amigos amigo el y cuantos más. Ellos no se quieren acordar, afilando los cuchillos, preparando la bomba Mi gata y gato arrebatado, sembrando malicia por la ciudad, rajando la carne del puto gendarme que se pasó a y tuvo que cobrar. La pobla lo siente, y que darle con todo. la muerte, él solo se prestó. Liberta a los presos, bomba pa'l con Sí que mola la veu de la Flor del Caos i els altres són una tropa, eh? També. Sí, són uns quants, ja veus allà super diferents. Això fora micro comentant que igual reggaetoneava una mica per, per aquest tum, sí. patum, patum, patum, sí. no? que havia com L'atun com pan estava ahí. Després hi havia toques d'altres coses també, sí. però el... Electrònica, eh, raga, rap, evidentment... Sí, sí, sí, tocava, tocava diversos, diversos pals aquí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, déu nhi do el Manolaken, quina, quin inici, i déu nhi el mestre Tecles, que ve també carregat avui de grans clàssics. Jo avui ja, ja, us, ja, ja ho vist. Sí, eh? sí, sí. D'allí cap amunt. Jo, jo ho vaig fent, mira. Tu has dit que, que, que anava bé el que ha tirat el Manolo, sí, no? Que sí. combinava bé amb la, la teva següent. Sí, perquè també eh, en, en el que tirava el Manolo hi havia cert flow, evidentment. Hombre. Hi havia, Bastant flow. Hi havia cert flow. Bueno, doncs ara arriba un Dream Team i venen sobredetes de Flow. Hòstia, són, ho estic llegint aquí. Són, és la típica cançó que fan un munt de penya, que totes són una meravella i és un tema zarangano, pues este seria un clar I és nou, això? És nou, relativament nou, no, no, no, té potser un mes i mig, com a molt. Vale, vale, vale. Hòstia, sí, sí. ja ves, jo també ho estic veient eh. ara. Eh. I... Són Ariadna sí, Puello, Vita, Canxalera, Massiva Lulla, Elane, Kisa i Santa Salut. Buah. Són, són set de set. Antes en en un temazo que porta como a las això que de set de calle, pero elegante. Yeah. Ajá. Siempre firme, siempre fieles, siempre rap de altos niveles. Yo tengo lo que tú quieres, te enfermas si no lo tienes. Caerás bajo los efectos delirium tremens. A mi gloria y eternidad, muchos le temen, está claro y donde apunto disparo. No, mijito, yo no me vendo, no resbalo. Poco a poco voy muriendo y a la vez voy renaciendo matadera estamos arrasando en los siete Cuando ando por la calle y huele rico a pucherito. Estamos dos en lista, pero venimos más de cinco. Ready pa' la party, somos tranqui, no conflicto. Uno, tres, uno, dos, no nazis en mi equipo. De barrio y cultas como Tupac, somos muchas putan clan. No nos gustan pa' que estupa, que les cunda y Shukran. Me quedo con la pena y la condena me la indultan. La capucha cuando apuntan, desenfunda, bang, bang. Otro día rebuscando las colillas, chacho. Me cago pa' lo malo, Ros Martiano, saco Paco. Soy un chico raro, nena, SZ Warrior. No quiero más colegas como Chinatown. Tú que tiros has pegado a la mío. El barrio no es el tuyo y ese carro de tu padre Jesús. Me han robado la juventud que vuelva al estilo de antes. De calle pero elegante. Un día más y otro, un día más y otro puercos comiendo orejas como Tyson. Ya está el puchero hecho, los claveles en el pecho, macho. Y un puesto en esto por derecho. Back in the days éramos niñas con los cascos puestos. El piquete de fubu, el respeto a la cultura. Ahora nos veis marcando sendero al resto. Con el jazz de Kuru y el hambre de la futura. Solo Busco quererme entre letras y líneas. Tengo el corazón abierto, vivo de mis pesadillas. Tensa la soga para tirarme y ponme de rodillas. Quiéreme de noche y mátame del día. He perdido el tiempo y ahora el dinero me escuece. No todo parece bueno y no todo es lo que parece. Un corazón negrizo tapa la luz que retiene. Y por eso saco brillo de todo lo que ennegrece. Me ha juntado con toda mi demonia solo para hacerte volver a terapia. Estoy derramando tu sangre en el suelo, pero tu dolor no me sacia. Quiero justicia, quiero distancia. y que mato por volver a mi infancia. Me mira a los ojos y siento su miedo. Quemo como fuego, llamo una ambulancia, eh. Eh, me he quedado sola en la calle más Tu foto mojada por gotas de lluvia, mi cara mojada por gotas de pena. ¿Qué nos queda? ¿Qué esperamos ¿Qué nos llega? La buena con cara de mala y la mala en mi cama con cara de bueno. Uh. Fuck Te digo las sisters, esto es from the beginning. La unión hace magia, piri piri. You to esto es puro agua, bichis. Para no que me que ahora no que está que está i ya rap allá es top que me la Arianda Puello, Vita, Canchalera, Masiva Luya, Elane, Kisa y Santa Salud. Espectacular tema zarrángano, set, set, de calle pero elegante. ¿Qué os ha de unido, si para Flow... Eh. Mm, sí, sí. Sobredetas, sí, sí. Molt guai, molt guai. que... De fet, ja fa temps van treure un tema que no eren totes aquestes en concret, però hi havia unes quantes És que per això que pregunta... sortien amb la Balkan Paradise Orquestra, també. Sí, eh? I sortien pues, aquestes. Per això he preguntat Vita... si era nou això, perquè a, a, totes aquestes amb la Santa Salut, les, un part dels triba, de les tribades i tal, ja, ja havíem fet coses juntes en, i... A mi em recorda també una miqueta a, a un grup que es diuen Fem Squad, que hi ha la la d'allò, la, la Basso, hi ha, bueno, penya superpotent. Sí, d'allà al País Basc. Sí, bueno, i de, i de diversos jocs, però que també és la unió això de, de 5, 6, 7 xavales que, que fan hip-hop, rap de manera excel·lent i que se comen el mundo, la veritat és que foten uns temazos que, que se'ns va a la olla. Molt bé, molt guapa. Molt bé. Què, otra? Bueno, doncs jo, jo veig el meu, eh? Tu vas al sí, teu. Sí, sí, jo segueixo, no, eh? No, no esperem. Avui, avui et donem de menjar a part. Una altra de les bandes, a part de Matando Gratis, que tocaran aquest dissabte a Pont, són Batec. Bon. O sigui, que tinc garantitzat de que, tot i ser el Quinto Pino, algú coneixeré, eh? perquè si toca Segur. Batec, doncs, almenys Segur. els de Batec, i potser algú de Terrassa, no? o de, de Rubí, de, de per aquí el Vallès, Segur. avui anirà. Segur. Doncs Batec, que es toquen els últims, de fet, serà dura la cosa. <laughs> Però bé, bé. Eh, Batec, extret del seu darrer disc del 2023, que es deia No és un simulacre, doncs he triat una cançó que es diu Sota les llums i que és temacle com tot el disc, podríem dir. Canyo que... impressionants, Baté, com un tro, com sempre, fent, fent les delícies i regalant-nos momentassos com, com aquest que acabem de viure aquí als estudis de Ràdio Trama, tema zarranga, no? Quina llàstima que em vaig perdre el concert de Batec que van fer a, aquí baix, no? que em sembla sí. que era Endavant. Endavant, que, que endavant Sabadell ho va, ho va muntar, sí. Jo no, no, no me'n recordo què tenia, però era impossible per mi mm. venir. Però, joder, m'hauria agradat eh? ja, ja. veure Batec aquí baix. Sí, sí, hauria sigut genial. Molt bé, fantàstica la cançonassa dels Batec en aquesta edició 501. Ara és el mestre Manolo que, que tanca ronda. Cap on vas, guapo? Doncs vaig cap a un altre lloc diferent que el Riqui, òbviament, com serà tot el programa. Te'n tornes a Xile o què? Me'n torno a Xile, sí. Ah, eh... Avui has vingut Xile, eh? L'abans era, era un suposat Xile, o sigui... No... Presunto era, chileno. Era un presunto se chileno. Presuponia, se le presuponia chileno. Si sí, després per xarxes ens escolten, doncs ja, ja confirmaran. Aquests sí que són segur, són de Xile, són de Santiago, són de les companyes de la, de la Lira Libertària, del sello Dale Aborigen, eh, grans amigues d'aquí del Pim Pam Pum. Eh, no venen soles, venen amb la, amb la Evelyn Cornejo, que és una, és una cantautora xilena també, eh, molt bona, eh, i us porto un tema que ha sortit fa molt poquet, que es diu Falta el aire. Som-hi! que uno está cautivo. Hay muchos dolores, muchos sabores en este mundo deprimido. ¿Qué es lo que tú tienes que cuando te mueves siento que todo es distinto? Hay muchos dolores, hay muchos sabores y este mundo ya es más lindo si algún día, cariño, me vuelvo algo normal. en esta ciudad falta. Indio vagabundo y gitana de los Andes, de sangre caliente y corazón indomable. aire No puedo respirar, no puedo soportar. Són sabrosón, també, eh? Sí, no? Amb el... eh, I es notava que hi havia una cantautora que no era sí. tan rap, com sí, acostuma sí, sí. la lira libertària, no? És més la Evelyn Cornejo... Ja sí, sí, m'ha agradat molt aquest tema. És, és molt lira libertària, però amb aquest toque d'ella li dona un caire molt especial i molt diferent, sí, sí. Quina guapada, quina guapada de música, com s'està quedant de maca la tarda. No sabem si allà on estigueu escoltant-nos ho esteu passant tan bé com nosaltres, però la veritat és que comença a fer patxoca aquesta edició 501. Recordem que estem dedicant el programa d'avui a les afectades per la Dana i el mal govern i aprofitem que no ho hem fet per saludar a les nostres compis que avui no estan aquí, a la Noe, a la Sadi, a en Pou i a l'Eric, i res, des d'aquí una forta abraçada i, i seguim amb més Salut, música de companys, la bona. que bé que vau venir tots a... Que guai. Al 500. Que guai que va ser. <laughs> Clar que sí. Molt bé, doncs anem a, amb la tercera ronda, anem a, amb les rondes de, de l'Equador del programa. En aquest cas és una banda que crec que va portar la Sadi un cop, però que ha sonat molt poquet aquí al, al Pim Pam Pum. Són Salvar Doñana, nou projecte de Curro Morales, exlíder i vocalista principal de Califato Tres Quartos, i líder de, de la banda de rapcore Narco, entre altres projectes. I també eh, Rosana Papalardo, la que era la veu flamenca de Califato Tres Quarts. El seu so convergeix entre el cinc punt més accelerat, les melodies pop més rodones i el flamenc. Des del seu primer treball, que es diu com ells, Salvar Doñana, us deixem amb Estupefaciempres. <laughs> <laughs> te pegas ahí con el móvil. Pantallita azul, pantallita azul. Luego ya lo dormimos te quiero gatito, pero dormí poquito. <laughs> Salvar Doñana. Que... Com s'ho passen, eh, els que han gravat això, també? S'ho passen bé. <laughs> S'ho passen bé estupefaciempres. <laughs> Molt bé, doncs després d'aquesta gamberrada en forma de cançó del Salvar Doñana, anem amb un altre temazo, ara de la mà del mestre Ricky, que portes tecles. Tu vas a lo teu, eh? Tu... Jo bé, lo meu, sí, sí. Eh, no sé, és en el concert i és un somriure. I <laughs> només estic esperant que arribi el, el dissabte i enfilar cap a Pons. Dimna, nimna. Doncs mireu, ara, ara sí, aquests són els que autènticament jo vull anar a veure aquest dissabte. O sigui, tota la, o sigui només toques Sálvate si puedes, jo hauria anat igualment que... Són o sigui, el teu cap de cartell. Sí, sí, sí, sí. sí. I tenen només un disc, després tenen algun directe o alguna cosa així gravada, xep, xep, però com a tal, com a disc, només se'n tenen un. Es diu, es deia A em pueda interessar, del 1997. Mític. I porta un temacle que dius com... Clar, com que gairebé tot el disc és boníssim, pues és normal que com que no ha sonat tot el disc pues hi hagi algun temazo que encara no hagi sonat. Però bueno, aquest especialment mole bastant, es diu Màquines. Som-hi! Som-hi! Delirium Tremens al Pim Pam Pum. Ai, quines ganes, per favor. Sálvate si puedes. Que passi el divendres ja i... <laughs> Mítica banda, mítics temps. Si em pogués donar un cop al cap i despertar el dissabte a... <laughs> Allà? <laughs> Allà, ja. Sense, sense conduir? que em passes així, saps? Ai, que cabra. És com, com el Nadal. Com de, eh, eh, eh, és el Nadal del Ricky, això, eh? Sí, com, sí. Ah! sí. Ho està esperant com, com els Reis. <laughs> Com els Reis, sí, sí. <laughs> que màquina. Molt bé, doncs pues, ja ens ho explicaràs, eh? Quan, quan tornis, a ens ho se, se viene reportatge i, sí. i, i a veure si em fico un casco amb la GoPro enganxada al cap. Histories, histories. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano de, del mestre Tecles, anem amb el final d'aquesta tercera ronda. Arriba al final d'aquest Equador, de la mà del mestre Manolaken. Eh, arriba a ah. secció, encara no? Com... No, encara no. Encara. Tercera no? ronda, ja deixes de històries i vens a Mivera o encara no? <laughs> M'apropo una mica, però no, no m'apropo tant. No m'apropo tant. Vale, vale. Segueixo a Xile, això sí, eh? hòstia. Mira, no, <laughs> és que no, ni ho havia pensat, eh? però tres seguides, una presunta i dos segures. Jo deia que a Xile. <laughs> Us porto també una, una banda coneguda d'aquí del Pim Pam Pum, són els, els Pucutrinyuque. Eh... Vaja, no em tires, que no, no m'acostuma aquest nom. Eh? La veritat és que Manolo, deixa'm que et digui, perdó que et talli, que tenim contacte amb aquesta colla a nivell de xarxes i són, són uns majotes i sempre ens sí. envien cosetes, és, és guai per Instagram i tal, sempre estan com molt atents i és, és guai, és un, és un tractat xulo que hi ha. Ole, que guai. Pucutrinyuque. Pucutrinyuque, sí. Eh? sí. Costa fins i tot dir-ho sense entrar en carta. Eh? <laughs> Doncs això, aquesta banda de, de rap eh, Mapuche, us porto avui un tema que es diu Presos a la calle, eh, que està gravat en directe en el segon festival cultural i ancestral de música Mapuche Neuen de Pobla, que es va fer en el Love Relmu Rayen Chot Lafken a, a l'abril d'aquest 2024 i aviso que no té cap tipus de fade-in, eh, pujaràs y i, i pujarà, ¿vale? perquè vale. no, no ens espantem. <laughs> ¿vale? Ahí va. No te disculpa, pero baja los brazos frente al Estado que nos quiere acatar. Cuesta nuestra libertad, autonomía. Reivindicamos la sangre de nuestros peliscopas, pero baja los brazos frente al Estado que nos quiere acallar. Cuesta nuestra libertad, autonomía. calle. Nunca más un golpe sin respuesta. Presos a la calle. Una, nunca más un golpe sin respuesta. Presos a la calle. Una, nunca más un golpe sin respuesta. Presos a la calle. Una, nunca más un golpe sin respuesta. Presos a la calle. la calle. Nunca más un golpe sin respuesta. a la calle. Nunca más un golpe sin respuesta. a la calle. Nunca más un golpe sin respuesta. a la calle. libertad los presos políticos mapuches. ¿Qué pasa, Antigua Limapu? Mega Diva Coupe tá aí pro Gonar Mega Diva Coupe tá aí pro Gonar Mega Diva Coupe tá aí pro Gonar Mega Diva Thank you. Mientras exista miseria habrá rebelión. Mientras exista... I també acaba abruptament. S'ha acabat igual que... <laughs> Igual d'abruptament que va començar. Igual que començar. Perquè és, perquè és un directe, no? I han fet els talls allí. Sí, els han fet d'aquesta manera. És un concert sencer. Eh. Pucutrinyuque, que fora micro dèiem que vol dir conxetumar, eh? En, en Mapudungun. El Riqui també preguntava què, què volia dir Neuen i vol dir força, també en, en Mapuche. I... Aprenem coses, eh? Que guai. Aprenent, que molt bé, molt bé. Ei, eh, que ens ha vingut aquí a visitar sí, sí, bueno, bueno, bueno. el mestre Pallisser, és així? Podria ser que això Podria hagués ser. passat en algun moment donat i a més carregat, no? Sí, sempre, sempre, sempre ve... <laughs> Ma, us he, us he sortit, mai ve sol. Us veia saquets en aquests dies de, de pluja us veia saquets per dintre. <laughs> S'havia de, de dur. Molt bé, doncs anem amb més música combativa, arriben els rounds de campionat, anem amb la quarta ronda, Quarta ronda que comença de la mà de Zetkin, que és una Zetkin, que és una banda de punk feminista de la ciutat de Bayona, al nord d'Euskal Herria, inspirada en l'escena del punk alternatiu dels anys 80 i fins a l'actualitat. La banda crea cançons de garatge punk furiós amb lletres polítiques i compromeses, tractant temes com el feminisme, identitats de gènere, violència de parella, germanor, lluita de classes, etc. El grup s'uneix al moviment Riot Girl i més dones a l'escenari i darrere l'escenari, amb l'objectiu d'exposar les dones al món de la música. Són Natalie al baix, Mariona a la guitarra, Mari a la veu, Pierre a la bateria i Julien a la guitarra. Des del seu llarga durada Maitasuna Asua d'aquest 2024, us deixo amb un tema que es diu Machirulo. Machirulo. posteriore, unificatore Setkin. Setkin des de Bayona, amb aquest machirulo espectacular tema zarrangano aquí al Pim Pam Pum, des del seu Maitasuna Etasua, que dèiem que era amor i, i, I foc. foc. Eh que, que sí? són cosines de Sectum. Setkins. Setkins. Setkins. Setkins. Sí, vale. Eh. sí. Era molt dolent, era sí. molt dolent. Era molt no, no, no, no, hi és, hi és, hi és. Però si estiguessin en un cartell, toca Setkins, Sectum. Seria difícil, sí, saps? Sí, seria com Bupicou, Bupicou, no? Para que tu, para que tu, para que tu, para que tu. Pugutrinyoque, pugutrinyoque. Això ho faria l'Artiga, eh? Digues pugutrinyoque tres vegades seguides. Això faria l'Artiga, jo no ho faré. No, no m'atreveixo. O, o Álvaro Arbeloa. Oh, aquesta sí que era bona, eh? Quin crac. El cono. L'Artiga. Artigator. Vale, pues, eh, amb més música combativa seguim. Seguim en aquesta edició 501. Ara és el torn del mestre Tecles, que, que porta la seva quarta bala. Quarta bala, quarta banda que veurem en directe aquest dissabte. Tots, tots esteu convidats, eh? Podeu venir, també. Mira. Sí o què? Sí o què? Vinga, va. No, que va. 15 euros, eh, dormir? 15 euros dormir. Per llavors, és més car l'entrada al concert que dormir allí. Tio. No se sap si dormirà a l'habitació del conserge, si dormirà allà amb... no sé, no se sap, però val 15 euros. L'Isma perquè no vol, perquè dimarts m'explicava que està de, està de, de Rodríguez aquest cap de setmana. Sí, però tinc feina. Tinc ja, feina. Eh. Porto amb, amb la moto nova, tio. Eh, ah, anem cap allà. Eh, hòstia, unes, unes corbilles ai, buenas, eh? <laughs> Què dius, que no? No, no, no, això, això serà fora de micro, la resposta no, vindrà És que després. hi ha una rama de fons que comença a dir eres un mierda. Sí, sí, sí. Eres un mierda. Ja ho sabeu que sí, ja ho sabeu que em rajo a la primera de canvi. Bueno, eren Setkin i... I, i, I ara venen Antirregimen, una altra banda de, del País Basc, Correcte. No he mirat gaire de, de on exactament, la veritat. Eh, avui, aquesta setmana està... Sí, ens ha agafat el programa una mica a contrapeu. De... Sí, sí. Pensaven que no ho faríem, sí que n'hem fet, però bueno, vamos ahí con todo. Vamos con todo i mireu, ara aquesta banda no és la més antiga de les que porto perquè són el seu primer disc, la seva maqueta, homònima, de fet, antiregimen, és del 1985. Ojo, que això ja jo Joder. tenia dos anyets només. Tocava cortar, tu. I, bueno, he triat una cançó que es diu... ¿Dónde estan? Som-hi. Som-hi. antiregiment dels 80s. Yeah. Aquest, mira, l'any que ve l'any que ve aquest disc farà 40 anys. I això a Pons dissabte, eh? No, 40 anys, si ho he dit bé, no? 85 a 2025, 40 anys, sí, sí, sí. Sí, eh? Flip. I això a Pons aquest dissabte. Mare. El dissabte estarà allà segur al, a Xaïb i Boig de la Muntanya fent fotos, fijo, no? Home, sí, sí, jo, jo crec que... Se l'espera, no? Jo crec que sí, jo crec que sí. <laughs> Se l'espera. Algun camarón per, per immortalitzar aquests, aquest bolazo, perquè, mare meva, és ajuntar... Encara en queden... O sigui, només els que porto fins ara... Ja, ja, ja, ja és... Ja és bolazo, bolazo... I, i espereu, i espereu. Molt bé, molt bé. La veritat és que excel·lent selecció de, del mestre Tecles, una setmana més. Sempre s'ho fa venir bé el tio per, per, per en sortir-se'n. I ara anem amb, amb l'última d'aquesta ronda de la mà del Manolaken, que, que jo crec que ara ja sí que començarà... Ara sí, ara sí. Sí, ara ja estaré al lloc del Ricky, però abans farem la secció de llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas, le burro, le burro. Mireu, avui us porto un, un llibre que, que quan us vaig dir que fèiem programa i amb tot això que ha passat per, per València, el primer llibre que se'm va venir al cap era, era aquest, perquè té molt, molt a veure amb tot el que ha passat i amb tot el que està, està passant. Eh, és un llibre que, que es va publicar originalment en anglès, eh, editat per, per PM Press, eh, però que després van traduir les companyes del Rebozo de, de Mèxic, que es diu Banderes negres contra molinos de viento, històries rebeldes d'una tormenta llamada Katrina, de l'Scott Crow, Hòstia, eh, Katrina, que va estar allà ell com pues, durant els, les setmanes després del, del Katrina i va escriure aquest llibre. Em, us llegiré una mica com el, el, un fragment de la, de la sinopsis i després una petita part de la, de la presentació, que diu així Piensa en despertar un día y descubrir que todo con lo que cuentas en la vida ya no está. No hay agua limpia, vivienda, comida, comunicación, empleo ni transporte. Nada. Esto es lo que pasó en la región de la, costa del Golfo de México en el, año del en el otoño del 2005 a causa del huracán Katrina. Cuando, las, cuando, la infraestructura y el gobierno fallaron en Nueva Orleans, el anarquismo, el zapatismo y las panteras negras dieron horizonte y vida a la organización llamada el Common Ground Collective, con el que con el lema de solidaridad, no caridad. Lograron organizarse a través de un sistema de autoabastecimiento comunitario, la apertura de clínicas autónomas, radios y un sistema de comunicación y brigadeo capaz de articular el rescate y la solidaridad, la autodefensa, entre otros trabajos de construcción desde abajo. Esta es una historia de gente ordinaria, empujada a construir justicia en una circunstancia extraordinaria, entretejida con las experiencias y la memoria de Scott Crow y todos y todas las preguntas que tal vez no tengan respuestas, pero que debemos hacernos. El poder actúa como un río violento, destruye a su paso todo lo que estorba, arrastrando consigo a los y las que resisten, luchan y se organizan para vivir con dignidad, justicia y autodeterminación. Y así la desesperanza parece inundar nuestro alrededor, mientras aquellos que tienen el poder ejercen una política de muerte cada vez más catastrófica, capaz de producir la misma destrucción que provoca un huracán. Cuando el, huracán Katrina golpeó las costas del Golfo de México en aquel agosto de 2005, los efectos de semejante catástrofe natural fueron múltiples. Desesperación, muerte, dolor y miles de personas viendo como toda su vida se desvanecía de entre sus manos. Las secuelas de Katrina eh, revelaron la larga historia de olvido y el racismo institucional que en tiempos de desastre no tienen dónde esconderse. Ante semejante desprecio del sistema surgió una oportunidad y el huracán Katrina se convirtió en uno de esos momentos históricos en los que la máscara del Estado es arrancada abruptamente por la realidad y los supuestos cimientos que lo sostienen colapsan frente a nuestros ojos. Una de estas crisis que, de apertura, que da apertura a la lucha por la autodeterminación de las comunidades devastadas y de la olvidada. De la esperanza y la desesperación nació el Common Ground Collective, colectivo Tierra Común, un esfuerzo autónomo y descentralizado de gente que había sido abandonada a la muerte y encontró la fuerza para reconstruir el tejido de lo que una vez había sido su vida, creando respuestas en una situación de desastre y marcando la historia de muchas y muchos en Nueva Orleans. Fue la gente que siempre ha vivido ahí, junto con voluntarias de todo el país, quienes en 2005 por su lucha, entrega y solidaridad fueron capaces de ver cómo las flores pueden crecer en el concreto, en el cemento. Eh, entre ellas estaba el compa Scott Crow, el autor de aquel libro. La historia de Scott Crown es como la de todos y todas que hemos soñado con otro mundo posible y que tiene la inquietud por encontrar las respuestas a la realidad de muerte y dolor de nuestros barrios y comunidades, en su camino que nos muestra un despertar en donde la rabia se ve transformada en compasión y organización desde abajo para la construcción de este mundo nuevo. Estos fueron los pasos que lo llevaron hasta Nueva Orleans, y es su experiencia la que nos ayuda a entender lo que pasó, pero más importante nos lleva a hacernos las preguntas necesarias para poder seguir organizándonos. ¿Cómo luchamos para seguir resistiendo, reconstruyendo y poniendo un alto a los desastres perpetuados en comunidades históricamente olvidadas? Este libro nos cuenta su historia entretejida con la crónica de recuperación de la vida en aquel Nueva Orleans de 2005. El Common Ground Collective encontró sus inspiraciones, como de Avance, en las luchas del zapatismo, de las panteras negras y en, y en los principios del anarquismo español, elementos que dieron horizonte, fuerza y una propuesta ética para la organización desde abajo y a la izquierda. Voltear a ver esta experiencia y cómo reúne los principios comunes de estas tres luchas. Nos recuerda que a pesar de que cada organización brota en su propio contexto y en sus propias condiciones, a pesar de que cada movimiento responde a distintas geografías, el dolor, la rabia, la represión, em, la explotación y el olvido son realidades universales impuestas, así como la fuerza colectiva por la liberación puede crecer en todo lugar. Aquí tenemos un libro que habla de diferencia entre el poder y el poder. O sea, el poder con mayúsculas y el poder con minúsculas. Entre organización con mayúsculas y organización con minúsculas. De la acción directa en tiempos de caos y crisis. Una acción directa consciente y reflexiva que voltea hacia atrás para recoger de otras las semillas necesarias para construir las estrategias de autodeterminación, supervivencia y de transformación radical de nuestra realidad. Això era un fragment de la introducció que van fer les companyes del, del Rebozo per, per l'edició d'aquest llibre, l'edició mexicana, i que, i que em semblava molt interessant. De fet, fa molts anys que aquest llibre em, em, em va semblar molt interessant de com del, pues d'això, no? com d'una situació de, de crisi eh, com és un huracà, no? van sorgir totes aquestes respostes de, de, de suport mutu i, i, i que me venia al pelo perquè és el que està passant una mica, no? El, el, bueno, una mica no, absolutament, al, al País Valencià i com, el, i com hi ha aquesta frase no? que, que coneixem des de fa molt de temps de, de sols al poble, salva el poble, no? Eh, i hi ha una reflexió també molt interessant que jo li estic donant voltes aquests dies i és que el, els mitjans de comunicació estan molt posats amb, amb això, no? Sí. Hi ha com un, un punt sensacionalista per mi de ah, els voluntaris, no sé què, com, com, si, fos, com si fos un fenomen eh, eh, extraordinari, no? Eh, el que, el que existeixi el, el suport mutu, no? I jo crec que, que no és així, o sigui que, que lo de que l'home el, lo de que l'home és un lobo para a l'hombre és una cosa dels feixistes, dels capitalistes, no és una cosa de, del poble, del poble de, la de la classe treballadora, no? sinó que, que, que aquí es veu, no? I, i, i és el que està passant i, i, i és el que hem de tenir en compte, no? Que, no, que, que no ens salvarà ningú, ens salvarem entre totes, ens salvarem entre nosaltres i entre totes tirarem endavant perquè si hem d'aprendre d'aquesta escòria feixista que, que, que governa, eh, els trams, els mazons, el, ja, ja. tots aquesta merda de gent que fa que només produir morts. I, I això, em semblava molt interessant aquest llibre per tot això i, que guapa, I que això. guapa, que guapa la secció, o sigui, m'ha molat molt moltes coses, eh? però la, el paral·lelisme entre el País Valencià era, era evident i, i jo pensava... Fa 20 anys, eh, del... sí. Catrina? Sí, sí. Jo pensava, 19. tant de bo, tant de bo el País Valencià se'n surtin com, com la gent aquesta del Catrina, que tu que ens, has, ens has explicat, perquè la veritat és que el, el sistema d'organització és envejable, o sigui, de, dels, de, de les cendres el ressorgir amb, amb ràdios, amb, amb una sèrie de, de coses, amb, amb educació, amb hospitals, amb, amb les mm -hmm. coses... I, I fetes per la gent del poble, sí, sense, i, sense intermediaris. I això, i tant de bo, eh, jo tinc confiança en que, en que surti reforçat el, de tot això, pues això com el, el, el poder popular, el, el, els espais, els ateneus, els casals... Tant eh, els centres socials, no? que, que, que al final són els que estan allà ara mateix coordinant i gestionant i, i portant ajuda, portant voluntaris, eh, portant, bueno, portant el suport mutu a la, a la pràctica. No? Aquesta serà una batalla, la de qui s'emporta el discurs. Mm -hmm. Aquest, aquest, aquí sí, sí, haurà... ja, ja, ja ho estem veient una mica, sí. no? Tot sí, tot això. I tant. I, bueno, per amanir una mica això, pues, com no podia ser d'una altra manera, amb aquesta frase que us deia, us porto la cançó de Cop que, que es diu Sols al poble, salva el poble. Ole. Bo. Ens diuen, ens diuen que el temps passa ràpid com un somni, però és mentida. El temps passa lent, lent com el fang, i brut com les clavegueres. Així ha passat el meu temps, així passa el nostre temps, perquè no ens deixen pensar, perquè no ens deixen ser, perquè no ens deixen triar lliurement el nostre futur. Ens han volgut silenciar, amagant-nos en presons immundes. Ens han volgut aïllar, aplicant-nos tot el pes de la seva repressió. I de què s'ha servit? De res! aquí con aquí continuem lluitant contra l'Estat, igual que nuestra popla, que podrá descender en resistir contra la corona española. Y bien, que mai en rendirem, mai autèntic himne entre converses de, de la situació actual del món. Mm, ja us podeu imaginar per on anem. I... Estem bastant fotuts. Sí, sí parlem una mica d'això i, i, bueno, i sort que, que el Manolo ens ha posat aquest sols del poble, salva el poble, perquè, <laughs> perquè ens quedi esperança. I Hi ha exemples d'esperança, de, d'autoorganització i de solidaritat i tal, però, joder, la, la onada hmm. criminal neofeixista, no sé com dir ni de, de lo que ens ve sobre, no? Els sí. Elon Musk o Albises o Trumps o tota aquesta penya, els seus missatges que, que ens entra com un embut a, a tots els joves i a tot, no? Sí. Això no sé com com va, vull dir, això... De moment ho tenim, ho tenim complicat. O cada un de nosaltres, cada un, cada persona individualment fa un clic d'alguna manera, no sé com, o, o això és un, una onada, no? un tsunami també, que, un tsunami informatiu que, que se t'emporta tot. Sí, sí. Tal qual. Veurem qui, qui capitalitza això i com canvien les forces de poder tant en termes electorals com en termes socials a, a València. No? Mm -hmm. sí. Dir, ara mentre tu Manu l'explicaves això estava mirant a mi com resultats electorals a, a Nova Orleans no? a Illinois a, a, Illinois, a Louisiana, mm -hmm. no? que és l'estat, sí. i el tram ha arrasat, no? és dels que... Sí, sí. que tampoc és cap símptoma, eh? votar demòcrata o votar republicà, no, però, sí que, no. però sí que, per exemple, la Ciutat de Nova Orleans eh, sí que té un suport molt, molt clar a, a demòcrates i no republicans, eh? vull dir que i sí que ha anat en augment doncs, des del 2000 mirava i estava al 70 i pico i ara estava al, al 80 i escaig el 2020 no sé com haurà anat el 24 perquè no hi havia la comparativa mm. però que crec que és interessant veure com canvia la societat en base a això, no? qui capitalitza, no? que és el que deia l'Isma sí, abans, sí. aquestes situacions, si, no les, si les capitalitza la por, guanyarà l'extrema dreta, si les Segur. capitalitza allò col·lectiu, pot anar més cap a, cap a hmm. l'esquerra i, i deixo de fotre la xapa, però també pensava que potser seria superinteressant intentar plantejar algun tipus de debat, acte, xerrada, intentant portar gent de Nova Orleans a, al País Valencià. Mm i no sé si d'altres llocs on hi hagi hagut, no sé si altres llibres o coneixeu altres experiències de llocs on hi hagi hagut que, diguéssim, situacions naturals, desastres naturals d'aquest tipus que hagin fet autoorganització, però potser seria un moment de no trigar sí, molt sí, sí, en, guapo. Sí, sí. en mirar de fer alguna alguna brigada, diguéssim, de, Però, joder, no tant que... de, de treball, sinó més d'explicació de com es van organitzar uh mhm. -huh. en llocs on ho han patit així. Que, mhm. pues, és que jo flipava quan ho explicaves, en plan, hòstia, això ho haguéssim sabut sis mesos abans que sí, passés sí, això ja. i segurament haguéssim pogut fer les coses molt millor. Sí. Uh -huh. Jo crec... El, el meu punt pessimista és que crec que això ho estem perduts ja des de fa... O sigui, València, per posar un, un exemple, o sigui, allí tenen els corruptes a nivell espanyol, els més corruptes demostrats, condemnats i tot, estan allí bueno. i continuen arrasant en majoria absoluta. Vull dir que pots tenir ara posar, ah, són uns ineptes, el Mazón que un inepte, tothom sap que és un inepte, no? Les, o sigui, nosaltres sabem que és un inepte doncs potser a les següents eleccions torna a sortir majoria absoluta. Vull dir, què vols que et digui? O sigui, potser, a veure qui ho capitalitza i ojalà diguin, hola, eh, no? Sí. anem a canviar les coses, anem a canviar la man... Però em sap greu... Bueno, Spoiler, però... vull dir, tornarà a guanyar... Bueno, potser no però... guanya el Mazón i guanya el de Vox, vull dir, no, no sé. O, o no guanya sé. el PSOE, no? que per la cuenta sí. que me trae tampoc vull dir, no... és la... Vull dir que... Sí, sí, eh, exacte. Vull dir, no... Bueno. Sí, jo, o sigui, jo si més no faig la valoració que, que tot i no saber això fa sis mesos eh, sí que hi ha hagut una resposta prou immediata jo crec perquè sí que tenim unes, per sort tenim algunes infraestructures populars amb un recorregut sí. històric eh, i, i amb una solidesa que, que ole, saps? Les I... imprescindibles bueno, jo em quedaria amb això i amb el reforç i, i, i construcció de, de, de més, saps? I tant. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Mm. Sí. Donaria per un programa especial. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Però no un pim-pam-pum, sinó un... Un capoeiries, no? Un <laughs> capoeiries. capoeiries de Can Capa? Un capoeiries, un capoeiries. Vale, pues si seguim encara més endavant, si no, tirem endavant, sí. anem amb, amb la cinquena ronda. Eh, ara sí que són les, les últimes, no? Les dues últimes. Un parell, no? No, Vinga. queden dos, queden dos rondes. Queden, sí, les últimes, les, les últimes les, rondes. Exacte. Maria Iscariot, que és una banda que no havien passat encara pel Pim Pam Pum i que els hi donem la benvinguda, banda punk de Flandes, amb Helena a les veus, Loeke a la guitarra, Amanda al baix i Sibe a la batera. Flandes, això és a eh, Bèlgica. És a Bèlgica, però no sé si... Eh, Flandes Iscariot, també... jo dic, això, que són bascos o algo així, i m'has dit és que Flandes, m'has descol·locat totalment. El nom ve de, de, de Maria, de la Verge Maria, i de, i de Judas Iscariote. Ah, val? Ah, vale. Aleshores, és, és, un, és una banda ah, vale. que, que fluctua entre el bé i el mal tota l'estona, les seves cançons tracten una miqueta de temes que van per aquesta línia, ah, vale. I, i, bueno, i la veritat és que Fa, fa temps que... S'acaba de notar el meu poc bagatge en el tema del cristianisme i companyia. Jo, jo, jo perquè ho he llegit, eh? Tampoc és que ho sàpiga gaire. Però sí, sí. Però vale, vale molt interessant. Iscariot deuen, deuen ser bascos. Iscari... És que a mi em, son, em sona de cortar-ho, tio. Què vols que t'hi digui? La família Iscariote. és de l'únic que em sona aquesta paraula, t'ho juro. És que m'encanta que passi això, sí, sí. Ens sona a cortar-ho. A la copa no ens posem passaran, eh? <laughs> Són, són, són de Bèlgica, però són a tu. I després el... Això és el nom del grup, però després el nom de la cançó que ho estic llegint i sona alemany totalment. Sí, bueno, a, a belga, no? El belga és... Belga és el, el, eh, flan, el, el flamenc el, el, és, hola, és holandès. Alemany, holandès i... No, però el flamenc i, sí. és holandès. Mm. És un, com un dialecte de, de l'holandès. Tot i que a Bèlgica hi hagi comunitats barrejades als part alemanya i tal, però el, aquí, el, el flamenc aquí... és, una, és un dialecte del... Aquí t'has tirat molt a la piscina, ah, sí, no? Sí, Això és sí, com sí. el català és un dialecte de l'espanyol o no? Clar, no, sé, no. no ho sé, no ho sé, no ho sé. Des d'allà no hi ha sentiment de... Busqueu a Google mentre soni la cançó sí, i, i en parlem no? després. Flandes, jo he vist piscina aquí. Sí o sigui, els balons no? I, el, i el, dins el, els, els flamencs no? són... No, m'estic liant jo ara. És igual, tira la <laughs> cançó. vale, ara mireu, ho busquem. El, mireu, uh... us, us vull dir, si em deixeu, cabrons, que esteu ja ahí de, de fiesta... <laughs> Eh... Mercalisme m'ha donat de fumar una cosa i ja no sé ni què. Jo què sé. Eh... Hòstia, és que com ha donat de ser aquest títol entre el que són bascos Yeah. I el flamenc... Maria Escariot. Bueno, està, està bé, està bé que en parlem. Iscariote. Jo el que us volia comentar és que aquesta, aquesta penya van guanyar un certamen com bastant important, no sé ni de, ni d'on ni com es diu el certamen, però que sí, van guanyar i van, es van fer com famosillos i, i és, un, és un grupazo. La cançó que escoltareu a continuació es diu Live Train Can, i és, del seu, és el seu primer single, el van editar el 2023. ha caigut una moneda al terra? O... Com has dit? Cliff, Cliff, Cliff, Click, click, click. Què és aquest? Canyuqui de la bona. Voten, voten, baloten, biten. Som-hi. gran Maria Iscariot des de, des de Flandes i aquest eh, Liv Klein King del seu primer, el seu primer single del, dos, del 2023. És brutal això que ha sonat, eh? Sí, sí, és, sí. Que, és que hauríeu de veure aquesta banda quan, quan fan directes, o sigui, la penya és... és, és, és, és jo, jo, jo quan veig, per exemple, Tenso i la penya i lo de todo, veus eh, concerts d'aquesta colla de, de Maria Escariot i és el mateix, tio. O sigui, la penya donant-ho tot la, la cantant, bueno, mm, no conec, eh, però la cantant, la veritat és que té una energia d'aquesta des desbordant impressionant. Sí, sí, sí. Molt guai, molt, molt bé, guai. molt bé. Joder. Bueno, sin tot, i la, ronda... tot i la conyeta que hem fet al principi, que si amb el nom, que si no sé què, no sé quant, Flandes... Ha sigut difícil, qual, sí. Però després la cançó... Buah, xaval. Bueno, era, era la meva bé. penúltima, era... no era d'Espain, eh, però, però anava forta. Sí, jo crec que sempre s'ha de separar el jardí de la cançó. Eh, correcte, no? és... correcte. Correcte. Això és important. El jardí arriba, vulguis o no, el Pau mm. estaria orgullós de nosaltres de, després de presentar a Maria Escariot. <laughs> Cortato. <laughs> que, que, que també sona una mica català, eh? Sí. La Maria Escariot. Maria Escariot, Escariot sí. sí. Són els Escariots d'aquí. Molt bé, i de Maria Escariot, tiro perquè me toca, cap on anem, Tecles? Bueno, la banda més mítica per antiga, diguéssim, de, del concert de, del dissabte a Pons, són els GBH. És que... Bo. És que vaya tela. No, no. Hardcore punk, o sigui, old school... O sigui, això sí que és old school. Sí. Doncs extret del seu disc City Baby's Revenge del 1984, un any menys que, 84, que el disco d'antiregimen d'abans. Doncs els GBH eh, extret d'aquest disc he triat una cançó que es diu Give Me Fire, Dona'm, dona'm foc. I aquests d'on venen? Aquests venen del, del Yankee, no? Aquests de... són uh, eh, anglesos, anglesos, no? D'Anglaterra. Hòstia, ara em pilles, no sé... Anglesos d'Anglaterra. Ara ho estic buscant en directe. Aquí, GH és una droga. Que... <laughs> Això és el Chapel Punk. Anglès em posa aquí, no, no m'especifica d'on. Però bueno. Ah, sí, em, em, em confonc amb el, amb el bar aquell mític que havia als Estats Units, que es deia, que es deia G, mm. GHCB o no sé què. Mm, Aquí, ah, sí. El típic sí, on, on sí, van sí, tocar sí. els Sex Pistols sí. i tots aquests. Conec. En aquella època, sí. sí. Mm, joder, tio. No, el CBH es van a mitigar. Sí, sí, sí. I hi ha una droga que com líquida, no si és GBH. que és el sí. GBH. No? Sí, sí, sí, sí. De fet, eh, sí, sí. Però si crec que la droga dins... aquesta és molt més moderna, o almenys... O sigui, ara, ara el GBH està en auge, diguem. Bueno, sí. no, no sé si tan en auge, però però que sé que està... Jo, jo, no per mi, eh? O sigui, jo no l'he provat, però però conec però persones que... Tinc un amic que... un amic d'un amic m'ha dit que, no, jo, jo recordo que, que Chapel Punk tenia una cançó que es deia Tucci, Tucci, Tucci que subes, Tucci que bajas, que parlava de les drogues. <laughs> No, no, és, és una gran cançó perquè, us ho dic de debò, és una gran cançó per aprendre de les drogues i començava la cançó dient una de los, una de los GBH, la mejor adrenalina. Sí, sí, sí, era, era un temazo mític de Chapel aquests Punk. Ja, aquests ja havien escoltat el GBH i, i, i estaven inspirats per ells, no? Correcte. Vale, pues què, anem-hi? Pues anem-hi, GBH amb... Give me five. Give me five, no. <laughs> Give me fire. <laughs> això, All right. Això es pot tallar oh, o no? No, no, no, no, no. <laughs> Give me five. Give me five. Petita, all també, right. També, eh? Que també. Va, som-hi. Thank you. una de los KBH marchando. Give, give me five. Give me fire. que grans, que grans. GBH, que gran aquesta edició 500 del Pim Pam Pum. S'està quedant molt bona tarda, estem molt, molt Hem millor. començat com deprimits i tot, eh? Sí, amb un, bueno, to, clar, un to baix clar. i mira, mira on estem ara. Bueno, doncs perquè... És teràpia el pim-pam-pum. Sí, sí. Ens agrada venir aquí, ens agrada compartir les músiques i, i les històries i, i tot el que se'ns ve al cap i, i que ens escolteu i que i que us agradi. I seguim amb més música, però ja, ja no en queden pas tantes, eh? En queden quatre, eh? La, quatre, la seva penúltima, l'última de les penúltimes, la tira el Manolaken. Què portes, guapo? Mira, us porto als Golpe de, de Gràcia, que jo diria que són bascos, però aquí al banc m'està dient que són de Madrid. Bueno, Llavors és un tema que no, me, no em quadra res. A mi no o sigui, quadra jo, perquè... jo ja els vaig portar una vegada i vaig dir que eren del País Basc. Aquí diu... Golpe que no siguin belgues, eh? Ma Madrid. Madrid. Y a mí eso no és ni decisió, ni duelo, no, ni no, accidente. No. Golpe de gracia, tres Golpe paraules, no, no cuadra. No, a més, Madrid, a, a no Es, el, el és disc, impossible que siguin de Madrid. El disc que us porto es diu Eriotsari Irri. Vale, I vale, aleshores això, de, de Madrid, de Madrid disc, no seria. I el tema es diu Basatiac. Vale, vale, Jo crec que deuen ser de Bilbao, que són de donde les sale de, <laughs> d'allò. Potser no? són bascos afincats a Madrid. Correcte. Podria Això ser, passa a vegades. Podria ser, m'estranya. També t'he de dir que la discogràfica és, és de França. Llavors, bueno, està tot allà una Va. mica per, per arriba per abajo. Ja se sabe. Això ja, ja ho he dit tot, en veritat. Sí, eh? <laughs> Sí. Pues li foto canya? Sí. Pues vinga, <laughs> som-hi. des d'Euskal Herria. Segur, mm. segur. Mm. Això té... Seguríssim, sí. seguríssim. Sí. Té una olor a basco que flipes el, <laughs> el temacle que, que t'has tirat. He estat a punt de dir, són de, són de Ustela i després he vist que Ustela és, és l'últim disc que, que van treure. Ah, no és una ciutat. <laughs> Llavors, vale, vale. per sort, he, he ratificat a temps Bé, i, i no ho he dit. Ara, ara m'estic sincerant, eh? Però... No, no, és, <laughs> Ho has salvat de, de lujo, per pa, pa habernos Vaya programón que m'he perdut al principi, eh? Si estàveu així amb aquesta pol, eh? No, no, no, has no, arribat, jo crec que has arribat al moment adequat. No, no. Perfecte, perfecte. La cosa ha anat endavant, clar que sí. Vale, pues si, i si anem I, més endavant... I llàstima que s'estigui acabant, perquè... Sí. Mare meva, el que podria sortir aquí. Tirem, tirem uns temes de més o què? No, no ho farem. una mica. No, no ho farem. Queden tres temes i, i anem a, a parelles, clar que sí. Vinga, va. L'últim del... La, l'antepenúltima de les <laughs> últimes. Com, com, ho, com es diu això, Isma? Tu ho, fas millor? Tercera per la cua. Bueno, tercera per la cua està, vale, està, està, ben, vale. està, està ben vist. La teva última ronda... Jo, mireu, que... abans deia que, que portava una banda que no havia sonat i vaig portar el seu primer single, que era Les Maria Escariote, i ara pues, una altra, igual, que són Kerlin, banda de punk rock bretona, de la ciutat de Brest, formada el 2021 amb, una, amb un acordió que us encantarà. Què us passa? Què us passa? Què queréis, xaval? Has dit bretona o, o bal balón? Com, com has dit? Bretona. Allà, allà van con el bretón en los pies. Manda de punk rock bretona, no? Bueno. Bé, bé, bé. Bueno, bueno, va. Hòstia <laughs> puta. Bueno, és una penya que són Loic a l'acordió i a les veus, Àlex a la bateria, Tom al baix i Vincent a la guitarra. M'acomiado de tots vosaltres amb el seu primer single, com us deia, que després donaria nom al seu primer EP, un tema zarangano, un tema zarangano que, que porto al cap des de, des de fa molts dies en bucle i que dedico molt especialment a la noia... Ara, ara, ara, ara, Ara! Ara! Ara. Està a punt de dir, dic, avui... No, clar, clar, les coses bones es deixen ahir al final, pues, eh, dedicadíssima a la Noé, sempre li dedico una cançó i envio un fort petonet. Espero que la gaudiu tant com jo, la, la porto gaudint tants dies. Us deixem amb Kerlin i el seu Encore. Endolla'm a la tecles! Endolla'm a la tecles! Encore, oh la la mon Dieu, l'incroyable chanson de Kerlin dans de Pim Pam Pum. <laughs> Bah. Molt bé, aquest francès. Va, eh. és l'únic capacitat per, per dir això que has dit ara d'aquesta taula. Vull dir. segur que no ho he ni tan bé. Molt bé, doncs eren, sí, com us dèiem, eren, eren els Kerlin i aquest encor que, que ens han cantat. Bueno, jo la veritat és que m'he gaudit com, com com tota la setmana porto gaudint-la. Popejava una mica, però... Sí, bueno. popejava una mica, però, però la, la, la triquitissa que deies tu, l'acordió, la, amb el punk rock, li, bueno, a, mi, a mi la veritat és sí, que sí. és una... Sí, sí, és una... Li dona el pego, eh? I, és i com el, tot... el, em recorda a, a grups d'allà a Galícia. I fins i tot, ahí està, fins i tot se'n pot anar cap al Celta. Hm Sí, sí perquè sí. més alguna cançó més que he escoltat se'n va inclús més cap al Celta. Però bueno, aquesta era una, una cançó punk rock amb, amb acordió molt, molt ben parida. Vale, doncs anem amb les últimes dues cançons, però primer anirem amb el, amb el resum del, del programa. El, el resum diu així. Programa dedicat molt especialment a les afectades de la Dana i el mal govern. Us hem llegit el manifest que l'esquerra independentista ha publicat aquests dies. Sí. I també a la secció de llibres combatius us hem presentat el llibre Banderes negres contra Molinos de Viento, històries rebeldes d'una tormenta llamada Katrina, de l'Scott Crowd, eh, Crow, eh, editat per les companyes mexicanes de El Rebozo. I aquesta setmana no hem dit que no hem fet ni secció Foli, Seitan, Foli, Foli? <laughs> ni punqui Dona, punqui. Si el concert haguessin sigut de cinc grups, pues la sisena hauria sigut un Foli, Seitan, però no, no. No m'he de la vida, tu. Però, no, no, però, però tornarem al següent programa, segur que... Ja en portaré dos ah. al següent, ja està. Ah, ja està. Molt bé. Molt bé, i amb dues cançons que crec que ens hem canviat l'ordre i per tant la, la primera de les últimes la tira el, Ma, el Manolaken ens acomiadarem. Doncs sí, jo m'acomiado amb una banda argentina de la ciutat de, de Tigre, al nord de, de Buenos Aires, que es diuen Guerra de Cerdos, eh, del seu disc del 2023, Como la bala que se ahoga en sangre, us porto el tema homònim que es diu Como la bala se ahoga en sangre, i així, així m'acomiado amb totes vosaltres amb aquest punk argentí. Molt bé, i, i, i l'última de les últimes, la cirereta, el, el la traca final, quina serà, mestre Tecles? Doncs mireu, la última de les últimes me l'he guardat pel final perquè una altra, la, la, la, la banda que falta del concert d'aquest dissabte és Radio Crimen. Radio Crimen, oh. I també banda mítica. Punt I que han, han tret o estan traient algun material sí, nou. Sí, sí, estan, I, estan actius. Epa. I una de les coses que porten és una versió una d'aquestes versions que ens agrada tant a, a Gil Pim Pam Pum, a més adaptada, traduïda al castellà. ¿vale? La cançó es diu Los, los chicos no están bien. Bo, autèntica perlaza. The kids are all right, <laughs> oh. versió de, de oh, Offspring. Offspring. O sigui, yeah. la música és com si estéssiu escoltant Offspring, tal qual, no, no hi ha sí. cap mena de, var, de variació, o sigui, sona, sona Offspring totalment, en canvi, la lletra pues, és adaptada. Que guai, I, que guai. I amb això m'ha convidat quin, avui. Quin telazo. Molt bé. Si dissabte, dins de la marabunta de punk hardcore old school que viurem, me toquen una d'Offspring, jo me, me desmunto allà mateix. Ja, ja, ja podem tancar la paradeta. Molt bé, doncs nosaltres sí que tanquem la paradeta amb aquestes dues cançonasses. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres una altra vegada més, i, i ja en van 501. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Ja sabeu que sou el motor que fa moure aquest pim-pam-pum, sou el cor que ens fa bategar. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! Uh -huh. marxa i als carrers. Salut i revolta!